sam ju sve lijepo pozdravio, prije svega gospođu Sonju Soldu koja nam je došla iz Zagreba, sve vas predstavnike udruga i medija. Kao što znate, danas ćemo raspravljati o jednoj mjeri koja je vezana uz gradski program za mlade grada Karlovca, odnosi se na multifunkcijski centar za mlade. Od će nas dovesti ova rasprava, teško je E, reći možda egzaktno, ali ono što bi ja rado e, na neki način da ovdje raspravimo, a i vezamo je u samu vjeru, znači kako tamo piše, da e, vidimo koje od udruga vas ovdje imaju određenu pravničku kapacitete, koje su vaše potrebe, na neki način da možda porazgovaramo i o mogućim prostorima koji bi bili adekvatni za to i na kraju ovo, u samom programu, znači što bi se tamo nalazilo e, i što bi bilo. Mislim da će ova radionica biti dosta dugačka e, i strpljuća, tako da e, ne bih vas više s nekakvim nepotrebnim detaljima zamarao, nego bi da odmah krenemo raditi. Dobro, hvala Gorane, lijepi pozdrav i od mene. Za one koji me ne znaju, ja sam Nikolina Papanić, suradnik za mlade i za udruge u gradu Karlovcu. E, ono što bi se samo podsjetila, zapravo cilj današnje radionice je e, početak provedbe mjere gradskog programa za mlade. E, ako trebate, im, ovdje sam stavila par primjeraka na stol, mjera 5.1.3, osnivanje multifunkcijskog centra za mlade, i onda zapravo po aktivnostima 5.1.3.1, aktivnost kojom mrvičicu kasnijom jer je bila predviđena za 2009. godinu, to je definiranje radne skupine za izradu projekta centra i za njegovo formiranje. I mjera 5132 raspisivanje i provedba natječaja za arhitektonsko-urbanističko rješenje, traženje izvora financiranja, a to nam je mjera koja je predviđena za 2009-2010 godinu. 5136 mjera koja nam dolazi na red tek u 2012. a to je izgradnja, uređenje i opremanje objekta. Pa ja se nekako nadam da će doći na red to je bilo jako dobro. Dobro, evo, kao što je Goran rekao, eh, ovo je nekakav naš današnji raspored eh, rada. Pa bi vas ja sad zamolila lijepo da se onako svi upoznamo, pa ne znam, evo možemo krenuti. Goran se već predstavio od Igora, pa onako. Dobar dan svima, ja sam Igor Capan, radim u uredu gradonačelnika kao suradnik za vođenje projekata. Dobar dan, Marko Pesančić, udruga Carpe Diem. Aleksandra Podrebarac, udruga Carpe Diem. Vesna Vilus, udruga Domaća. <clears throat> E, Domagoj Šaur, udruga Mladih poluga. Ja sam Vedran Filaković iz Studio 8. Domagoj Kalčec, Avadita udruga. E, Matija Bregan iz udruge za promicanje alternativne kulture Karlovca. E, udruga za Ljubičević, udruga osoba s invaliditetom, dječje cerebralne paralize, distrofičara i osoba s telesnim invaliditetom, Zara Karnica i Karlovačke da Dunja Štajcer, vi e, Daniel Trgetić, Mladež HDZ. Damir Johan, Matija mladih grada Rob hm, iz udruge grada Karlovci i Karlovski županije. E, Milan Medić iz Centra za civilne inicijative. Nena Pavlović, radim sa gospodinom Pahanić, upravni odjel za socijalnu skrb, sport i udruge. Dobro, hvala. Hvala svima. Evo sad smo zapravo došli do naše današnje gošće, gospođe e, Sonja Solo iz Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade koju nam je dovela e, naša Vesna iz udruge domaći, da nam zapravo malo pobliže predstavi to što oni rade, kako rade i zapravo da nam nekako otvori uvid u današnju našu diskusiju i radu. E, ja sam inače koordinatorica programa e, u tom centru. Ja ću probati ukratko objasniti kako funkcioniramo, e, pa onda vi meni slobodno postavite pitanja. Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade E, nadamo se da ćemo imati kraće i zgodnije ime u budućnosti. E, to je zapravo e, javna ustanova koja se bazira na civilno-javnom partnerstvu. Osnovana je krajem 2008. godine i osnivači su Grad Zagreb i Savez udruga za Centar za nezavisnu kulturu i mlade. Savez je zapravo formalizirana inicijativa udruga s područja nezavisne kulture i mladih koji su već u 2005. godini pokrenuli javnu raspravu o e, potrebama e, i e, unapređenja položaja nezavisne kulture i mladih u gradu Zagrebu. Savez se sastoji od dvije nacionalne mreže, dvije nacionalne mreže, Savez udruga kultura i mreža mladih Hrvatske, osam organizacija koje su okupljene oko suradničke platforme Zagreb kulturni kapital Europe koji se pretežno bavi suvremenom umjetnošću i tri zagrebačka neprofitna kluba Mame, Ataka i Močvare. Te organizacije plus četrdesetak organizacija iz polja koje su podržavale projekt centra su dakle sa gradom Eh, odlučile zajedno, to jest eh, zagovarale eh, sve to vrijeme kroz razne javne formate, tribine i rasprave, ali isto tako produkcijom velikih događanja sa diskurzivnim i umjetničkim sadržajima. Dakle, pored osnivanja centra, poanta Saveza je da okupi e, sve članice koje su zainteresirane raditi na području nezavisne kulture i mladih kako bi e, e, kroz to upravljale radom centra. Znači, organizacije članice Saveza dolaze iz područja, kao što sam rekla, kulture i mladih i ovo su im polja djelovanja i zajedničke odrednice aktivno sudjelovanje mladih u društvu, kultura mladih, stvaralaštvo mladih, urbana kultura, suvremena umjetnost, kazalište, ples, performans, neformalna edukacija, e, informiranje mladih, novi mediji i tehnologije, mobilnost mladih, politike za mlade, kulturne politike, arhitektura i urbanizam, e, glazbena kultura, film i video. Članstvo u Savezu je dobrovoljno i sve udruge e, područja mogu postati članovi E, ako prihvate ciljeve i, e, i, i e, dijelova i statut Saveza i samo se prijave za članstvo na sljedećoj skupštini se potvrđuje njihovo članstvo. Dakle, Savez je zadužen za programiranje centra, evo pogon, nadamo se da će se tako centar zvati u budućnosti, znači program E, e, dolazi sa strane e, Saveza i tako, taj model je osmišljen tako da svi zainteresirani subjekti zapravo onda mogu sudjelovati i u upravljanju centra. Grad Zagreb je suosnivač koji je odgovoran za financiranje znači za hladni pogon i plaće i isto tako pošto e, je centar gradska ustanova za e, osiguravanje i održavanje infrastrukture. Centar ima posebnu e, poziciju u gradskom proračunu, trebala bi biti oko milijun kuna. Nećemo sad ulaziti u probleme sa realizacijom, kresanja budžeta, svi vjerujem da imate slične iskustva. U centru e, e, su četiri osobe zaposlene, ravnateljica na puno radno vrijeme, e, ja kao koordinator programa, administratorica financijska i voditelj realizacije u prostoru jedinstva koji ćemo poslije pokazati. Mi radimo na pola radnog vremena. Suosnivači, grad i se uvijek moraju oko svih bitnih odluka i dokumenta e, usuglasiti, e, kao što su statut, osnivački akt e, i izbor ravnatelja. Na primjer, dogovoreno je sa gradom da se ravnatelj bira preko komisije koja se sastoji od dva člana iz Saveza i jedan, jednog imenuje grad. model e, osigurava dugoročnu stabilnost e, e, zato što postoje s jedne strane javno financiranje i nadzor od strane grada, a s druge strane nezavisno programiranje i participacija u odlučivanju. Dakle, glavna svrha centra je da pruža osnovne usluge i upravlja infrastrukturom koja nam je za sada dodijeljena. E, sa obzirom na raznolikost e, korisnika i na njihove potrebe, e, centar je zamišljen kao polilokacijski. Tako, ove zelene dvije lokacije su ono čime sada upravljamo, ove dvije crvene su potencijalne. Iz smo 2005. krenuli sa programom Operacija Grad, tamo smo htjeli pokazati koliko zapravo, kolika je produkcija u količini i kvaliteti nezavisne kulture i mladih u gradu eh, i eh, koliko zapravo može biti atraktivna za publiku i, prostor okupljanja stvoriti. To s onoga eh, nije još nikako zaživjelo, ali pregovor još uvijek traju. Dakle, polilokacijski karakter centra osigurao bi da zapravo nezavisna kultura i mladi ne budu negdje e, smješteni na rub grada, e, e, getoizirani i koncentrirani, nego da se te aktivnosti infiltriraju ravnomjerno svuda u urbanu matricu. Trenutno centar upravlja se dva prostora, ovo je e, uredski prostor u centru grada, veličine od jedno 100 e, kvadrata. E, ovo dolje što vidite, to je privremeni ured koji organizacije kad realiziraju i planiraju neki svoj program mogu na tri mjeseca rezervirati. To je bila jedna velika potreba u Zagrebu ne? i djelomično je ovime riješeno. Ovo gore je konferencijska dvorana koja služi za javne programe, ali i radne sastanke, neke probe i tako. E, da, e, od šestog mjeseca prošle godine e, taj prostor u centru je u funkciji, a ovaj u bivšoj tvornici je Dilstvo, u kojoj su nam je susjed klub Močvara, otvoren je u devetom mjesecu. Nikakvih ulaganja nije bilo od otvaranja centra u ovaj prostor, nego prije toga je močvara ovo koristila, e, ulagala svoja sredstva, sponzorskom suradnjom e, je uspjela e, dovesti taj prostor u funkciju. da, dakle ovo je 400 kvadrata negdje, ova velika dvorana i na prvom katu 80 kvadrata još imamo. E, trenutna situacija je naravno puno bolja nego što je godinama bila, zbog ovoga što imamo, ali prostori su naravno nedostatni, e, fali nam recimo ureda e, za sve te udruge, prostora za probe, umjetničkih ateljeja, velika potreba je još vezana uz programe rezidencijalnih e, umjetnika, e, e, rezidencijalnih boravaka umjetnika, jer za sada sve organizacije koje takve programe u nekom obliku i provode moraju angažirati svoja programska sredstva da bi iznajmljivali na tržištu stanove, hotelske sobe i tako. što se tiče opreme, ova dvorana ima neko bazično osjećenje i dva projektora, ali ozvučenja, pozornice, stolaca nema. Tako da to isto bitno podiže troškove organizacijama koje rade tamo svoje programe. Dakle, područja smo već prošli, s kojih dolaze sve, e, e, svi potencijalni korisnici koji se onda mogu i ne moraju uključiti u savez, e, zavisno o tome žele li sudjelovati u upravljanju e, centrom. E, za sada se termini i prostori rezerviraju po principu ko se prvi prijavi njegovo, ali ako dođe do neke kolizije u terminima, onda su ovo projekti, prioriteti po kojima onda programski savjet e, odlučuje e, kome će termin biti dodijeljen. E, oni su za sada vezani uz međunarodnu suradnju, poticanje nove produkcije umjetničke, suradničke programe i programi koji su vezani uz organizaciju mladih. Pozive za prijavljivanje programa ne E, šaljemo, distribuiramo kad e, e, shvatimo da postoji potreba da možda još ima neki krug potencijalnih korisnika koji nije informiran o resursima koji postoje i načinu na koji se mogu koristiti. Za sada nastojimo biti što fleksibilniji tako da se termini mogu rezervirati i za sljedeći dan, ako je to ikako izvedivo. I Ehm, za sada nismo počeli sa komercijalnim programima, nismo htjeli to prije nego što e, e, primarni korisnici uopće ehm, se uključe i, i shvate model i uopće vidimo koliko programa ima. Za sada je ehm, procjena 70 javnih programa na godinu da će se događati u centru ali s obzirom na budžet e, i to da bi naša funkcija trebala zapravo biti ne samo servisiranje postojećih projekata, organizacije, programa, nego isto neko mjesto okupljanja i e, mjesto koje će biti inkubator za stvaranje e, novih inicijativa i programa, kao i građanje publike, trebamo kroz komercijalne programe, odnosno kroz naplaćivanje, E, prostora doći do nekih sredstava koje bi onda e, centar ulagao u koprodukcije. E, znači, kad bi se detektirale mm, nekakve, ovoga, nekakve tipovi programa kojih nije dovoljno, a postoji interes za njih, onda bi centar ulagao u koprodukcije. da, kao što ste shvatili iz ovog, dakle sve je besplatno, mi nudimo, e, mi osiguravamo recimo i neke usluge kao što je e, tehnička produkcija za programe u e, tvornici jedinstvo i o svim principima i prioritetima E, to je za tumačenje toga i e, donošenje odluka na temelju principe prioriteta koje su osvojeni na Skupštini Saveza odlučuje e, programski savjet koji se sastoji od pet članova iz Saveza koji su odabrani na Skupštini. Eto, to je to. Ako imate kakvih pitanja, izvolite. hvala Sonji. ja da li smijem distribuirati prezentaciju? E, evo, znači ako neko žele ovu prezentaciju, također mogu vam poslati kasnije. <clears throat> E, ako imate pitanja, ako nešto, evo, Vesna. <clears throat> Pa zanima me, e, zapravo nisam točno shvatila način upravljanja. Znači, mhm. postoji, ovako, rekla si da postoji ravnateljica, i ko koordinatorica programa, mhm. e, ali postoji e, na koji način grad participira u, upravljanju? E, grad je u svoj osnivački akt i zapravo taj model kroz koji sve se stvari dogovaraju na skupštini i koja ima predstavničko tijelo, programski savjet i to je to. A skupština zapravo, zapravo čine... Grad... Reci, sorry skupštinu, e, e, znači govorimo o skupštini saveza. I ona je glavno tijelo koje upravlja sa ova dva objekta. Zapravo centar upravlja sa dva objekta, centrum upravlja ravnatelj. Ravnatelja biraju, bira povjerenstvo sastavljeno od dva člana iz Saveza i jednog iz grada. A koju onda funkciju ima skupština? E, skupština ima funkciju, dakle, na Skupštini se dogovore, recimo sad, ovoj prioriteti, na šta ćemo se fokusirati u sljedećih godinu dana, to se sve dogovara na Skupštini, mhm. znači svi zajedno. Pošto se ne možemo sastajati ono oko svakog programa, svaki tjedan ili mjesec. Otprilike koliko bude, jednom godišnje ili? Ne, četiri puta bar. Je skupština? Da, da, da. Dobro. Mislim, postoji kroz razne druge projekte, i kroz tu, taj programski savjet zapravo reprezentacija osigurana svih članica, tako da su svi zapravo informirani i uvijek se mogu e, e, obratiti ravnateljici i e, programskom savjetu ako recimo između skupština ima nekih ono zahtjeva, problema ili mislim dobro objasnila. Je, to, to znači u principu, e, znači Savez i grad su bili osnivači. Savez čine niz e, organizacija iz, sektora mladih i sektora nezavisne kulture. Svaka organizacija, pretpostavljam, daje po jednog člana ili neku drugu. Imenuje jednog člana, koji je e, reprezentirana na skupštini. Na skupštini. Skupština je izabrala kandidaturama programski savez koji upravlja, koji zapravo programira. A koordinatorica programa... Mislim, to ako je sve jasno i nema nikakvih kolizija, zna se ko može unutra e, i pod kojim uvjetima, e, onda ja jednostavno odlučim. Mhm. Mislim, kažem da ne. Ako ima nekih nejasnoća, mhm ili ako e, e, dva programa konkuriraju za isti termin. Naravno, uvijek se pokušavamo dogovoriti, možeš ti dva dana... Ali ti si recimo kao, ti si kao koordinatorica u programskom savezu. Ne, u savjetu nisam. U savjetu? Ne, ne, ne, nisam. Ja A koji je odnos tebe? Savjetu. Ja zapravo odgovaram, dakle, ja, ja sam puki radnik kad je sve jasno, da, kad je sve jasno, ja ono, radim tablice, programe i odgovaram ljudima na pitanje šta ima u prostoru, kad je slobodno i tako. Ok, a šta onda konkretno radi programski savjet? Pa recimo može sada trebamo krenuti sa e, komercijalnim programima jer je grozna situacija što se tiče budžeta kao prvo i kao drugo jasno je da treba poticati neku produkciju. E, o tome raspravlja programski savjet zapravo i donosi recimo kriterije da li ćemo e, da li ćemo vipove, e, evente ono, pustiti unutra i za koje novce, na primjer. Dobro, a ti... I onda, da? sorry, daj reci do kraja, pardon, Ne, ne, ja zapravo odgovaram ovoga, tom programskom savjetu. Ako se neki korisnik e, ima zažaliti na moju odluku, e, onda se obraća njima. Oni kažu e, Programski savjet je tijelo koje oni ne dobivaju nikakvu naknadu za posao koji rade. Ne. dakle, tako vi zapravo, tako svaka udruga može sudjelovati u upravi. Tamo se kandidirate da uđete u savjet i onda nekako usmjeravanje kroz to možete a koordinatorica programa je izabrana na skupštini ili je raspisan natječaj za to radno mjesto? Mhm. A e, e, kada je raspisan natječaj onda se mogao javiti bilo ko iz saveza ili bilo ko... Ono, na tržištu. <laughs> Znači uopće ne mora, ta osoba nije nužno morala biti... Naravno uvjetima natječaja je to definirano, da treba imati poznavanje. Ok, ali nije bio uvjet da bude član Saveza. znači ne postoji neki upravni odbor koji... Ne, zato što smo osnovani po zakonu o, ustanovama. Zakon o upravljanju kulturnim ustanovama propisuje da iznad pet zaposlenih treba imati upravno vijeće. Mhm. koje bi onda imao predstavnik iz grada. Ono. Ok. A znaš što me još zanima? E, znači ti si rekla da grad osigurava ravnateljici plaću i za ove tri osobe pola plaće. Mhm. Međutim, postoji, e, također si rekla da postoji tehnička, ono, ta služba da, tehničke produkcije u I to i režije i tako. Znači- koliko je to osoba? To, je, to su pretpostavljam tonac, rasvjet ili šta? To je e, koordinator te tehničke Dobro. produkcije i uh, e, jedno, mislim stvarno zavisi od, od e, događaja. Da li je koncert ili neka skupa... A to ovaj. su honorarci, oni nisu... To su honorarci, da. I više nećemo ni imati novca za njih. Ok, ali ajde recimo u nekom idealnom modelu, pretpostavljam da vi isto težite u napređivanju. Mhm. E, to bi, bi li to onda bila neka stalna ekipa recimo koja je zaposlena? Pa ne, E, u idealnom e, modelu bi zapravo e, sve organizacije, mislim, to sad ima tu malo i moje interpretacije, okay, ne ono, nikakva, službeni stav u tome, ali naša je ideja da kroz programe edukacije isto i tehničari se sa, sa cijele scene ovoga educiraju. I znači da onda svako može svoj program ono, obsluživati. Dobro, e, to, to mi je jasno, ali šta, to je super u slučaju ako može, recimo ako organizacija e, e želi imati produkciju i posjeduje svog tehničara, mhm. a šta ako ne? Jel, znači, ako ne, isto da. kao i, e, znači naš tehničar, do sada je bilo ovako, E, e, naš e, glavni tehničar sve to nadgleda i ima ekipu koja našu opremu postavlja. E pa to ono me zanimalo u da, I to sve centar plaća i trebalo bi nastaviti to plaćati. A, kada nećemo imati novac, to će biti recimo za tu ekipu pol-pol. Ali isto još uvijek kad ja recimo radim u jednoj udruzi koja organizira festival suvremene umjetnosti u javnom prostoru. I mi uvijek platimo se tehničkog direktora i tehničare sa student servisa. Dakle, i onda nam, ako radimo program u centru, naravno ne moramo iznajmljivati opremu koju centar posjeduje i tehničare u tom dijelu, ali ostatak moramo e, pokriti pa- kao što smo i do sada. E, to sam baš htjela, to sam baš htjela pitat, nije mi bilo jasno kad organizacije e, rade program u prostoru, one prostor dobi, znači članice e, Aha, zapravo prvo. Ne, ne, ne, ne mora biti članica. Može, znači, može naknadno postati članica i ne mora. Ako želi, znači, na neki način upravljati, ne? Na skupštini ili kroz programski savjet. Dobro. Ali kogod je iz područja, može koristiti prostor za besplatno. Dobro, to znači prostor i opremu i tehničara. Tako, to, malo opreme što imamo i tehničara. Ok, a e, e, sadržaj, znači svi sadržaji do sada su bili isključivo nekomercijalni. Tako je. A, e, kada, sad kad si rekla da razmišljate o komercijalnim sadržajima, e, znači li to da će, e, da, da će postojati model da neka od organizacija e, samostalno organiziraju svoje komercijalne događaje? Konkretan primjer, neka organizacija želi organizirati komercijalni koncert. Mhm. To, na taj model ćete... Upravo tu je uloga tog programskog savjeta koji sada raspravlja o tome jasno je da e, bi mi trebali od toga nešto prihoditi. E, I e, sada je pitanje na koji način će se to ovoga naplatiti, odnosno opet s jedne strane da bude povoljnije nego u ono, ustanovama ostalim u gradu i privatnim klubovima. Ne? Znači, e, e, za sada je ideja koja još nije usvojena da postoje razredi e, do 300 broj mhm. publike, do 300, do 600 preko, šank je njihov, to još uvijek nemamo regulirano. Da, da, da, to su ideje. Da, da, da. I sad oni imaju svoj šank i s obzirom na broj publike plaćaju nama 3000, 4 ili 5 u biti iznam, iznamljuju prostor. Pa ne, zapravo participiraju u trošku Aha, ne? Jer, jer treba ovo i čistiti, okay. E, režije, pričuve i takve stvari za koje dobivamo novce od grada, ali ih nema dovoljno. I znači što je više događanja, veći su ti troškovi, a želimo da ih bude više. Da, da, da. A e, od proračuna, od, ovih sredstava gradskog proračuna se ne plaćaju programske aktivnosti, ne financiraju se programske aktivnosti. Ne, ne, Znači, e, to je bio izričiti dogovor s gradom da e, ova ustanova ne bi trebala e, konkurirati postojećim e, udrugama i njihovim programima mhm. za, za taj, nego biti baš servis za njih, jer to što nas je uvijek od institucija je taj neravnopravni položaj da oni imaju hladni pogon i, i nekakvu infrastrukturu, a udruge su... Ne. Da. I može samo pitanje koji, e, obzirom da je močvara uložila znatna sredstva, koji je odnos močvare i, e, i centra? obzirom pa, ne, mislim, mi smo, ta, mi smo taj centar zapravo e, otvorili, znači sve te organizacije koje su danas u savjetu, e, e, prije par godina u onom ilegalnom centru za uzimanju. Mhm. Mislim, to je močvara surađivala na tome. Aha, onda se znači nije... Da, da, sve, to je dakle jedna već duga suradnja i ono... nisu zapravo nikakvi troškovi pali na močvaru, pa su Oni su isto jedna, oni su susjed i ravnopravni član. Ne? Ok, ne, ja sam mislila da je mhm. Močvara bila investitor u, u rekonstrukciji prostora, pa sam zbog toga pitala, ali a dobro, mislim to nije bilo zapravo, e, to nije bio njihov prostor da u njega investiraju, pa toliko je cijela scena ovoga na kraju bila e, Nismo mi svi potpisali ugovor sa Novom TV, ali ovoga, to je novac dobiven od toga je uložen u zajednički prostor. Dobro. Aha, i još me zanima prikupljanje sredstava za dalja infrastrukturna e, ulaganja. Ko je zadužen za prikupljanje sredstava? E, znači, e, e, grad zna se da je potrebna recimo da bi se mogle raditi veća događanja, i uopće funkcionirati preko zime. Potrebna je ventilacija za početak i grijanje. Napravljen je projekt okvirni i prijavljen je na grad, ali za sada ta investicija nije izglasana na skupštini. Znači, postoji to gradska ustanova, grad je zadužen da ju održava, ne? ili bar privede u funkciju, pa, u funkciju, pa onda tek održava. Ali sorry, nisam, sad... shvatila ko je izra... nisam sad shvatila ko je izradio projekt. E. Pa, jedna od čla... mi imamo i e, u Savezu e, udruge koje se bave arhitekturom. Znači, ovo nije pravi projekt, to je onako kao pa. jedan početna, jedna procjena koliko bi to. Naravno, treba biti pravi projekt, natječaj i tako da se ta, da, taj centar stvarno e, bude u pravoj funkciji. Ovo sada je nekako aha, ali partizanska to Ali to je išlo prijedlog na proračun? Da, da, da. Aha, aha to, ok. Znači grad je nekako odgovoran, u biti to tako, si rekla u jednom trenu za Ali mi isto tako već smo ovoga, e, e, se prijavili na, za europske fondove sa partnerima iz ono, pet zemalja i naravno da e, ovdje i Savez, e, kao i ljudi koji rade u centru, trebamo proaktivno tražiti sredstva kroz suradnje i e, predpristupne fondove, poslije strukturne, to je svakako namjera i na tom se radi. Ok, a zanima me zapravo, znači, nema slučaja da je neka od organizacija članica na bilo koji način privilegirana u programskom smislu ili mhm. privilegirana u smislu da želi ili može prikupljati sredstva za infrastrukturna ulaganja. Mhm. E, savez je formalno tijelo, to su ove udruge registrirale posebno pravno pravnu Koliko ih ima u tom savezu članica? E, pa evo, te e, dvije mreže E, te tri... Mreža mladih. Može. Mreža Klapče, e, Zagreb kulturni kapital, tu ih je osam, e, a tak Mama, Močvara. Znači, sa, i ovoga, to se znači svak, na svakoj novoj skupštini se članstvo povećava sad neka nova udruga, to su osnivači, ali sad neka nova tu dođe i onda su i oni zajedno s njima formalno se na skupštini. Da, da. Vi ste dakle <clears throat> e, javna ustanova, osnivač je grad i taj savjet, To je neka vrsta kao javno, privatno, neprofitno partnerstvo. Aha, može još pitanje. E, mogu li, e, ovoga kapacitete centra koristiti organizacije koje su izvan Zagreba? E, ne, za sada ne. To znači nije išlo po, to nije ovoga, <clears throat> išlo po onom e, e, sukladno onoj mjeri osnivanje regionalnih multifunkcijskih. Taj, mislim, e, taj centar još nije osnovan. To je naravno, e, to ovo je jedan samo korak, kao što sam pričala, treba, mislim, ove sve funkcije, ova dva prostora ne mogu ispunjavati sigurno. I ovoga, što se tiče mladih, i e, centra e, informacijskog koji je bio ono od prvih istomjera. E, s tim treba krenuti i kreće ove godine kroz neke pojedine aktivnosti, ali ovo sigurno nije mhm. dovoljno mhm. da bi i tu funkciju ispunjavao. Utoliko za sada ne. Samo je područje zadruge. još pitanja možda, da li neko ili je Vesna sve uspjela mm. Meni je jako drago što je Sanja stavila ova područja zapravo kojima se bavi i to mi se čini nekako kao da ih malo pojašnjava što je to multifunkcijski centar. Ne znam koliko imate to tome uopće viziju neku. Aha, da, koliko ste vi do sada zadovoljni sa ovakvim eh, kad kažem vi, pritom mislim recimo na, na organizacije članice saveza. Jest da je kratko vrijeme, da, ali... Da, se konstantno raspravlja, sigurno. Pa, e, e si, e, dobra je e, i, i, i promjena je, ne? Ta nekakva stabilnost na koju, kao što vjerojatno svi znate, nismo navikli i sigurno da je to dobro. S druge strane, centar e, ima cijelu odgovornost za upravljanje, a nema nikakvu E, e, nikakvi mehanizam kad nema programskih novaca svojih sada da utječe na programiranje na kvantitetu, pa čak ni na kvalitetu. Ne? Ako neko ispunjava, koliko god... Znači, nema nikakve programske profilacije, nema niti planiranja, nemoguće je, zbog toga što za sada želimo biti fleksibilni, tako da ne možemo recimo ići sa e, promocijom koja bi onda povećala vidljivost, izgradila publiku i tako nego programiranje se desi ako desi. Mi smo ono, pokušavamo e, e, e, biti aktivni i razgovarati i onak doslovno mapirati potencijalne <clears throat> korisnike i ići pričati s njima, ali na nijedan način ne možemo utjecati na ono, količinu programa koji će biti. Tako da možemo samo zagovarati potrebe, E, e, prema gradu, pa se onda može dogoditi isto mjesec da je dvorana potpuno prazna. E to sam baš htjela pitati, e, ima li Savez neku obavezu prema gradu kao suosnivaču o, o količini programiranja? Ali naravno da se to onda čuje na sastancima i vidi u prijedlogu proračuna. Mislim, ovo je sve stvarno krenulo u devetom mjesecu i zapravo je puno stvari bilo, tako da ne možemo još o tome razgovarati. Ali ne, nema nikakva formalizirana obveza. Ali znači prostor jedinstva otkako je centar otvoren je isključivo prostor za potrebe centra. Jedinstvo se više ne... Ne, to je sad centar upravlja njime. Tako ali znači jedinstvo se više ne koristi ni za što drugo osim za E, potrebe centra. Ne može se sad neko sjetiti, ne znam. Ne. Recimo dogodi se da mjesec dana bude prazno, pa znači ono, vi imate pa, Pa grad kaže da. psihomone Da, da, recimo, ne, ne da. <clears throat> Dobro, sad nema dalje pitanja, ja bih zamolila Milana, obzirom da on imao iskustvo sa vođenjem skuca ovdje u Karlovcu, da on kratko isto par riječi prezentira kako je to bilo, pa on to možda onda otvori još neka pitanja, onda ćemo lagano dalje. Mm. Ovo je meni bilo zanimljivo poslušati kao model e, da su gradi i Savez udruga osnovali javnu ustanovu. E, model koji smo mi e, koristili prilikom vođenja male scene u 90. godinama je e, bio drugačiji. Sličan model se ovdje primjenjuje u Karlovcu i u nekim drugim, kao na primjer ovdje u Centru za mlade, slično i na Gazi, u Centru za mlade, gdje je udruga građana, dakle voditelj, e, u partnerstvu e, sa gradom ili bez partnerstva sa gradom, recimo 90-ih je bilo, imali smo jedan klubski prostor koji je bio vođen sa vlasnikom, u partnerstvu sa vlasnikom prostora, to je Hrvatska seljačka stranka. Tada grad nije puno gotovo ništa sudjelovao u održivosti tog e, centra i u kreiranju programa i tako. E, zbog toga e, mi se čini u usporedbi sa ovim modelom da je taj model malo, ima i svojih prednosti i mana. Prednosti u tome što je u svakom slučaju za lokalnu samoupravu jeftiniji, jer osnivajući javnu ustanovu oni odmah imaju obavezu financiranja, jel tako, dok kroz partnerstvo sa udrugom se ti troškovi mogu podijeliti na način da grad recimo plaća šta znam pola plaće, jednu, jednu i pol plaću, a udruga ne znam dvije, tri plaće preko svojih programa i onda ne znam tamo radi troje, četvoro, petoro ljudi koje bi inače grad morao u cjelini platiti da su po modelu javne ustanove. E, također udruga samostalno skuplja sredstva, ali mislim da ste to i vi riješili kao javna ustanova, isto se možete javljati na razne domaće strane natječaje. Mi se javljamo onda kao savez. Kao savez, da. Jer na nekim natječajima moraju udruge biti podnositelji, ili tako ono što e, se obično nama u lokalnoj zajednici e, tada javi problem jeste kapacitet udruge Eh, dakle, obično se udruge svrstaju u dva tabora. Jedan je tabor udruga koji ono, možda su i amaterske, nemaju zaposlene ljude, a još manje imaju viziju vođenja jednog takvog centra. Oni hoće dva puta tjedno neki prostor. Bendovi hoće To uopće ih ne zanima kako se to tamo, ko plaća struju, ko plaća vodu, ko će otključati, zaključati. Dakle, eh, dio udruga žele biti samo korisnici. I to je najveći dio E, često se desi da je to veći, veći dio udruga koji žele biti tamo korisnici. Ono što e, je u tome mnogo važnija ovaj drugi tabor, da tako kažem, to su udruge koje imaju kapacitete, volje i želje biti partner lokalnoj samoupravi u, u menadžeriranju, dakle u vođenju jednog takvog centra. E, to bi trebala biti udruga koja sama koristi te prostore za neke svoje djelatnosti, ali je i voditelj, <clears throat> voditelj e, cijelog centra, dakle radi, vrši upravljanje e, i menadžeriranje cijelog jednog takvog centra. U Skucu 90. godina je, to bila sama ta organizacija Skuc braća Radić koji su osnova, osnovani, ali s vremenom je ekološko društvo PAN koje je tada bilo na nekakvih dva zaposlenih E, isto imalo tamo prostorije. Tako da su dvije profesionalne udruge svaki dan tamo, kad su dvije udruge onda se tu mota troje, četvoro, petoro zaposlenih ljudi pa, pa se to mnogo lakše vodilo. Međutim, pored njih, kažem, bilo je sigurno jedno sedam, osam, ovak ne znam da li će se svih sjetiti, kazališni kotao, <clears throat> e, Speleloško društvo, Ursus, kak se zove, Ursus, Speleus, e, T-Rex, E, klub je imao svoj e, britski biciklizam i tako, bilo je hrpa njih koji su e, samo povremeno koristili i hrpa, hrpa neformalnih inicijativa, ono, klinci iz kvarta ili ne tog kvarta, ne iz bilo kojeg mladi bendovi, dakle tineđerski bendovi, vrlo često su dolazili tamo svirati, oni nisu bili uopće ni registrirani, to je grupa građana jel, koji tamo svira, imaju svoj neki bend, bio je studio, E, koji su koristili dakle, za snimanje demo snimki, za vježbanje i naravno gore prostor za, za, za svoje nastupe. E, ono što ja smatram da bi trebali na današnjem sastanku polako početi razmišljati e, među našim lokalnim domaćim udrugama koje su, razmišljate iz pozicije svoje udruge, da li sebe vidite kao korisnika nekakvog takvog budućeg prostora, to je isto važno da se zna za kakve aktivnosti, koliko prostora, da li vam treba samo skladište ili vam treba i ured, ako da ponekad, ovo što je Sonja rekla, dakle oni imaju taj ured pa onda tamo možete koristiti. Ali, ali i razmišljajte u poziciji e, mogućoj poziciji, dakle, da li vaša udruga ima kapaciteta, volje i uopće sebe vidi u toj ulozi da bi bila E, menadžer cijelog prostora. To ne mora biti jedna udruga, mogu tri, može dve, može jedna, može pet udruga, ali to je model koji, s kojim mi u Karlovcu imamo iskustvo. Naravno, ovo je vrlo zanimljivo i za udruge mnogo lakše. E, možda se i grad Karlovac odluči za osnivanje javne ustanove, pa tamo jednostavno putem javnog natječaja zaposli profesionalce i onda su u stvari sve udruge i Saveza su vaši korisnici, jel tako? Dakle, vi korisnike imate i šire, da, i šire, da uglavnom ove najaktivnije korisnike unutar tog registriranog saveza. A javna ustanova je posebna pravna osobnost koju su onda zajedno sa gradom osnovali i tu su ono čisto putem natječaja zaposlili profesionalce. To su dva modela ovaj, koje imaju i svojih prednosti i mana i ja bi samo toliko rekao, rekao za uvod. Dakle, naš model kakav smo u Karlovcu koristili, još uvijek ga koristimo u nekim uvjetima, je oslonac na partnerstvo između već postojećih udruga i grada. I evo, to je to. Dakle, mi smo u DVD, evo tu je i, drugi direktor, ja sam <laughs> koji je došao nakon mene, Skuca braća Radić. Dakle, mi smo tada, to je relativno bilo uspješno, s obzirom koliko smo imali potporu lokalne zajednice. prostor je tada bio naš prostor je bio mnogo manje, ali mi se čini sada kad vas gledam da je bio mnogo bolje opremljen i bio je i, i pozornica i koncertni razglas i studio i sve, dakle sve se to može dakle, postupno preko, preko udruge koja onda u ime svih drugih tih partnera prikupljala sredstva. Evo ne znam, čisto malo za uvod da se nadovežemo na kao model. Dobro. E, može još jedno pitanje da. Sonji, što sam zaboravila. E, zanima me kako su, e, koji, je, koji vremenski mandat programskog saveza i kak ste vi, ovoga, koji ste zaposleni, jel ste na određen, to jest imate li vremensko ograničenje ili mm. kako? Mm. A programski savez jel ima? ima godinu dana. Aha ali vjerujem, to se zvalo nekad koordinacija i grad nam je to na skupštini srušio. Ne smije se zvati koordinacija jer da je mm, neki dojam da ne upravlja samo, ne usmjerava programski samo eh, rad centra, nego da upravlja njime, što zapravo nije istina. Eh, tako da Mm, u međuvremenu se predsjednik zaposlio u centru, tako da ćemo ju zapravo raspustiti, preimenovati i ako se skupština složi da. skupština. Ali ok, zapravo me zanimalo godinu dana je super period da, se da, ste osigurali ne, nekakvu, da, konkretno neko ne zasjedne, pa sad ono, da pet organizacija recimo sa svojim članstvom zasjednu u programski savez pa ostanu Da, to je poanta modela cijelog tijela biti, još uvijek se sve to naravno razvija, da upravo nema tog zasjedanja, nego ko radi program, taj i odlučuje. Da a ne zasjedneš pa... Da. Pa evo ja bi se samo kratko ovoga nadovezala, možda na, na makar smo još daleko od, od ovoga izgradnje upravljanja, ali meni se recimo ovaj model e, Zagrebačkog centra čini puno boljim od toga da jedna, dvije ili tri udruge upravljaju našim budućim multifunkcionalnim centrom upravo zbog toga jer onda ne znam, baš, baš, baš zato da se ne dogodi da, ovoga, da ne znam, jedna, dvije ili tri udruge zasjednu pa, pa ih više ne možeš ovaj, maknuti. Tako da mislim da, da bi možda ovaj, trebali razmišljati u smjeru nekog e, demokratske, odnosno participativnijeg modela upravljanja. E, I s druge strane još e, i stabilnost je tu bitna, jer kod takvih nekih stvari, mislim mi imamo dugo iskustvo u Zagrebu na sceni da je to uvijek su dvije udruge koje vuku sve i zapravo angažiraju svoje ono ljudske i materijalne resurse vrlo često za ono dobrobit svih i nakon nekog vremena se umore. Mhm. Mislim, ne, bo, ne bave svojom temeljnom djelatnošću. To je isto jedna opasnost koja postoji, tako da je, mm, mi smo zaključili ovo iz te strane bojimo. E, samo da se nadovežem, dakle gledano iz perspektive lokalne samouprave, mhm. oni uvijek imaju ugovor sa jednom pravnom osobom. E, da li je ta pravna osoba njihov partner, neka udruga s kojom su oni to potpisali ili su suosnivači kao u zagrebačkom slučaju te pravne osobe s mhm. kojom imaju partnerski ugovor. Dakle, grad i taj neko, to je taj osnova a participativnost i oni postižu, koliko sam ja razumio, Sonja će me ispraviti ako krivo, programskim savjetom. Tako je u 90-ima, dobro, tada grad nije ono ni Mario, niti ga bilo briga, ali je HSS recimo. HSS je imao sa skucom taj odnos. Mi u Skucu smo onda ove sve speleologe, brdski biciklizam, kazalištarce... Da, ali ne možeš to tako gledat, vi, ja ne bih rekla da ste vi imali partnerstvo. Skuc je bio podstanar u Hrvatskoj. Da, da. To je, ono, to je vrlo daleko od, partnerstva. Naravno, mislim ima tu sad ali tehnički gledano to je bilo to. Dakle, a onda je Skuc dole koordinirao normalno što je Sonja rekla, treba se i dogovoriti ko je utorak popodne, a ko je četvrtak dopodne, ali ono strateški nekakve stvari ono s tim udrugama su se, kao što oni u programskom savjetu odlučuju, skupština donosi nekakva opća na, načela strateška, programski savjet e, s njim dogovaraju tu operativu. Tako, tako da ovaj, pa znam, ali ne znam, meni osobno se to e, baš čini jako loše, jer mislim u, u, e, u, u, slučaju Zagreba je recimo na isti način mogao, e, ne znam, grad sa močvarom potpisati ugovor, pa da onda močvara, obzirom da su tamo blizu, koordinira radom svih udruga. Sumnjam da bi jedna organizacija bila u stanju, mislim sumnjam da bi se postigla... bi program izgledao, ne? Mislim, možete biti na početku načelno vrlo otvoreni, ali onda tu i neke estetske preferencije na kraju dođu do izražaja i program ne bi bio jednako šarovi. Tako je, da. da. Da, i osim toga, e, i osim toga, jako mi je zanimljiv ovaj dio, makar ste vi sada ovoga prisiljeni početi razmišljati o komercijalnim programima, ali mislim da je to jedna velika opasnost, znači ne samo vrsta ono jednostranost programiranja nego i, nego i opasnost od prevladavanja e, komercijalnih programa. Mislim da je to isto znači, nešto o čemu... Znači sigurno donijeti nekakva kvota koji dio ono, termina ne smije prelaziti i bit će raspravljeno na skupštini. To u svakom slučaju, da ne bi slučajno mhm. na kraju kao evo mjesec dana prije, nema ničega, cijeli tjedan, ajmo snimanje. Mhm. To ja se slažem s time, postoje dakle ono dva modela koja smo sad recimo, postoji više modela, ali sad o dva razgovaramo kao tema rasprave, svaki ima svojih prednosti i mana. E, Sonja je rekla isto ako bi udruga to vodila, e, onda ona prije svega počne dosta ulagati svog kapaciteta u menadžeriranje, ne bavi se više svojim djelatnostima. Oni su to postigli javnom ustanovom, javna ustanova nije pristrana, pa onda oni svima jel tako, pružate mogućnost. A ovako ako napravi grad, ne znam, sa ekološkom udrugom, onda normalno da će sve biti obilježeno ekologom ili s nekom pankerskom, bit će samo pankerski koncerti, jer ono, obilježit će svojim onim nekakvim, ovaj, a ovo ovako, normalno da su oni mnogo nepristrani, a sad tu ima ono, svojih za i protiv. Znači, to je kao neko odvojeno tijelo. Evo, ako znači, Laduta bude ta udruga, onda će... Mi ćemo biti Hare Krishna. A princip znači jednog menadžment tijela koje je kompletno odvojeno. Znači vi radite za dobro svi, ali ste odvojeni, niste dio praktički nam jedne udruge. O čemu pričam? Znači, znači ovo četvero ljudi. Ovo četvero ljudi što radi. Mi smo zaposlenici centra. Znači kao profil. Točno. Oni su javna ustanova znači, je grad osnova. I mi odgovaramo zapravo toj koordinaciji. Što se tiče programa, ne? a gradu, da, savezu, preko koordinacije ne? E, i, i gradu. Ali mislim sigurno da ne, ne dođe e, e, do situacije da ja odlučujem da li mi se neki koncert sviđa i može li biti u pa Aha, dobro, ali recimo što teoretski da se dogodi da ne znam, da, da ti se za isti datum prijave dva programa koja zadovoljavaju sve navedene kriterije. Kako? Koordinacija odlučuje. Aha, Ja pišem njima, prikupim sve podatke, o, o svakom od programa i onda oni... Če koordinacija je ovaj programski e, savjet. Pardon, da, da, da, programski savjet. Dobro, ja bi sada, ako se slažete, ovu raspravu koja je krenula u dobrom toku sad za privremeno prekinula i obzirom da nam je gospođa Martina Furbek jedina ovdje, da nju iskoristimo pa da nam ona kratko zajedno sa Goranom kaže par riječi o Hrvatskom domu kao jednoj od opcija za ovako nešto, tako da ju ne zadržavamo predugo. Mi smo tu pripremili neke skice, a vi sad recite šta vam treba pa ću vam ja staviti. Dakle, mi sad već prejudiciramo Hrvatski dom, ne, to je ovoga, jedan prostor koji je nekako spontano se ovdje pobacio. Ne? <laughs> Mislim, ne mora nužno biti on, jer smo rekli razgovarati o multifunkcionalnom centru, ali kako god krenemo uvijek nekako on ispada, jel tako? Pa pošto je taj prostor jedan prostor e, koji je prazan, e, s jedne strane, s druge strane to je gradski prostor koji je ugovorom dan HSS-u na upravljanje e, i mi u gradu pregovaramo s HSS-om da se gradu, to jest gradu u partnerstvu na neki način sa udrugama, da jedan dio toga prostora. A ostali prostor HSS bi pokušao komercijalizirati na neki način e, za ono za što je prostor zapravo namijenjen. E, ovaj prostor koji će vam Martina sada pokazati, to je takozvana mala scena o kojoj je govorio e, Milan. S druge strane, vezano uz tu malu scenu su i ti ostali prostori koje su udruge koristile kao svoje prostore znači za djelatnosti svoje, a na neki način normalno da bi tu bile prirodne udruge e, smještene, e, dakle one koje bi menadžerirale i tu malu scenu, ne? što je logično. Evo pa možda samo Martina da ti par stvarčica i... Ja se ispričavam što sam došla kasno, a i Goran, ono što se nismo biti malo koordinirali prije izlaganja vezano za sami objekt. Hrvatski dom, evo, Savovca je jedna zgrada koja je... Nina, Nina, Nina, daj baci lasera. Ne, ne, ne, Nina. Nina, stavi prvi kat ove galerije. Pa ne znam što. Pa dobro, ma ne treba, nećemo sad ulaziti nekako... Što se ja, vjerovatno. Ovo neću ne, ne, ništa. Ne, crveno. Dobro, sad smo mirni jedno par minuta. Dobro, tako da kažemo ovaj... E, znači, to je gradski prostor koji je ugovorom, ako vi znate kada, potpisan 99 godina. 94. 94 na 99 godina sa HSS-om na upravljanje. E, s obzirom na sadne političke odnose, e, vrijeme kada se sa HSS-om može kvalitetno surađivati i zato je došla nekakva inicijativa da se upravo toj zgradi koja se nažalost ne koristi, može razgovarati da se privede određenoj svrsi. E, ona je vrlo vrijedna s obzirom na lokaciju, s obzirom na ono zašto je nastala u odnosu na ovu samu temu koju sad ovaj Znači ona je izgrađena da bude sportski i kulturni centar i tako se i koristila u onom svom najljepšem razdoblju kada je u biti i kvalitetno funkcionirala i kao cijela zgrada je bila u funkciji. E, zadnjih, ja bih rekao vrata ili tako, ne, rata, se koristila privremeno i povremeno, e, nažalost uglavnom najčešće na neprimjereni način, tako da su godinom činile svoje i u tu zgradu nije ulagano kvalitetno kako bi trebalo, tu vremena je učinio svoje, inače ona je građena 20. godina e, prošlog stoljeća, znači u vrijeme moderne, i ima svoju određenu i povijesnu vrijednost, e, tako da je i zaštićena od strane Ministarstva kulture kao spomenik kulture. E, ovo je, manje više svi znate, ali ovo je glavni ulaz iz ulice i ovo je prostor tako mala scena ova dvorana se ne koristi i nažalost u vrlo lošem i jadnom stanju. E, a ono čemu, na čemu smo se mi angažirali kao odjel je ono što se govori uglavnom o statici zgrade. E, to je vrlo malo pokrepljeno, pravim, e, pravom dokumentacijom, pravim nalazima. Uglavnom se sve nekako špekulira da je prijeti urušavanje same podne konstrukcije prema podrumu, da je krov u lošem stanju i s obzirom da bi sad htjeli konačno se e, suočiti sa pravim stanjem stvari, mi smo angažirali statičara, e, inženjera građevine vrsnog, koji je obavio uvid, na terenu. Prikupili smo sad u zadnjih par mjeseci svu dokumentaciju koja se ikad bavila Hrvatskim domom i on je napravio znači, sažetak svega prikupljenoga i stanja na terenu i predložio je određeni vid analize koji treba napraviti. Znači, prvo počelo bi se od krova i uklanjanja e, spuštenog stropa da se e, uđe prvo na krov, a zatim i na pod. Ono što smo još učinili je kontakt sa Ministarstvom kulture, s obzirom da je 1995. godine e, jedna kvalitetna konzervatorska studija napravljena za sam objekt E, gdje bi pokušali kandidirati i na sredstva Ministarstva kulture koji jednogodišnje objavljuju te natječaje gdje mi na određenim projektima imamo vrlo dobru suradnju i na tragu toga e, smo od njih dobili isto tako poslu da će nam i na ovom projektu e, obnove Hrvatskog doma spremno sudjelovati. Prema tome ja ne bi negirala ta sredstva ukoliko napravimo kvalitetan projekt mislim da bi nam tu i dio e, vrata mogla biti otvorena. Ono što bi ja voljela, a sad bi tu malo s možda imam malo i različiti, ali pogled na ovu, ovu je da se o njoj e, razgovara i razmišlja kao cijelo o tom objektu, jer mislim da to zaslužuje, a vrlo brzo ako se kvalitetno smisla programe, mislim da ona nije toliko prevelika da onda, eh, ako je bi bila za mlade, kao multifunkcionalni centar, da bi se mogao staviti u pogon sva kvadratura. Također je tu bio jedan problem sa jednim privatnim ugostiteljem koji je sada izašao iz prostora i taj je, recimo da je nekoliko godina kočio donji razvoj, to je prostor u podrumu koji je se i posljednji koristio na prilično neprimjeren način i bilo je to određenih intervencija statičkih na samu konstrukciju koje su još dodatno pogoršale i inače lošu situaciju. Ne znam da li bi još neke detalje trebala vam objasniti. Uglavnom, projekt je u toj fazi, znači nije išao dalje. Ono što bi bilo kvalitetno je po meni osmisliti sadržaj u tog objekta. A građevinski on ima svoja pravila ponašanja tu, obzirom da je pod zaštitom. E, mi ne možemo očekivati osim privođenja određene namjene, bilo kakve velike građevinske intervencije, prigradnja, gradnja, dogodila se i sportska dvorana u okolici sa parkiralištem koje je ipak, ja mislim, donijelo jednu kvalitetu tom prostoru jer nije bilo do sada kvalitetno parkiralište. I sada je na svima nama da smislimo što ćemo dostaviti. Oprostite, može pitanje, kad ste spomenuli ovaj, mogućnost eh, eh, apliciranja, odnosno kasnije potencijalnog korištenja sredstava Ministarstva kulture, e, razmišljali se onda o nekakvim e, vanjskim, ne znam <clears throat> kako se to zove, ulaganjima tipa krov, e, ili, ili tako nekakav... Znači statič, mislim svi znači radovi, ono što recimo, ono što je najnužnije, to bez obzira što prostor taj konačnici bio, je činjenica da u njemu treba statička sanacija. Znači u samo pitanje sad u kojoj mjeri. To su sve znači ti građevinski radovi i krov i fasada i sadička sanacija i ono što se može